Dis woensdagmiddag en dit beteken dis tyd vir treffers van Toeka tot Nou. My naam is Ludwig Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na muziek vanaf die 50er jare tot en met laas week. Een hartelike welkom en allemaal wat ingeskakel is. Sit achter oor, skop die skoene uit en keir lekker saam vir die volgende ongeveer 2 uur. love it. hartelike welkom aan allemaal wat ingeskakel is en ek dink jylle is weid vanmarrig uh, en ek glo jylle gaan lekker luister so ek gaan die tyd mors met baie praat nie ek gaan sommer dadelijk wegval en sê Susan Jacobs van Amersfoort, sy versoek is eerste en uh, sy vraag, ek moet het ook vir allemaal op haar WhatsApp groep speel, sy vraag vir warm chocolade, hot chocolate wat in 1968 gevorm is en is aanvankelijk bestaan uit die uh, sanger Errol Brown, kitaarspeler Franklin de Alli, uh, eh, die tromspeler uh, Jim King, uh, kort daarna vervang met die onverwante Ian King. Die percussionist is Patrick Olive en die basgitaarspeler uh, Tony Wilson. Die groep is oorspronkelijk die naam Hot Chocolate Band, dier Mavis Smith gedoop, dit is uh, vinnig verkort tot Hot Chocolate, dier Mickey Most. Susan, hier is jou plaat vir die rest van die mense op jou uh, WhatsApp groep. Lekker luister amal. say you're not too sure of what we got anymore. Once I had a gentle mood to help me, but that is when I had you here beside me. Now it's gone. But mind, mind. Chocolate wat vir ons die program inlei met You'll Always Be a Friend. Nou, wie op aarde het nou hier rond gepeter? Uh, eh, ek speel die volgende likkie uh, sommer net so uit die, uit die uh, jip uit en dit is aangevaar aangevraag dier uh, Gerrit uh, Gerrit uh, Ferreira daarvan uh, uh, Delerij wil sy wereld uh, al my script het skielik verdwijn <laughs> so <laughs> ek weet nie wie speel nou met my nie maar in elk geval, hier kom de, wat hy aangevraad, en uh, dit is uh, Bitter Blue. Hy het gesê, kan vir hom speel Bitter Blue uh, van uh, Bonnie Tyler, of die ander een wat hy uh, wou gehad het, is uh, A Fool's Lullaby, ook van Bonnie Tyler. Toe kies ons nou Bitter Blue. Lekker luister Gerrit Ferreira van Delarival, hier kom jou liedjie. Goodbye. Daar sê, alles is terug na normaal. Baie dankie aan uh, Bonnie Tyler, wat vir ons Bitter Blue gesing het. Uh, jy kan hem nou maar uh, gaan, ja. Dankie. Uh, volgende is een wat niemand aangevraad nie, maar aangezien niemand om aangevraad nie, kom ons gee om vir Jan Hieman. Ek vir, uh, vir, het rede om te gloe, jy is ook ingeskakel, dan skies toch daar van die bosveld. En uh, ja, ek het nou nie vir uh, sersant Barry uh, Sadler om die Green Bereis vir ons te kom sing hier so vandag nie, so aangezien jy nou in die bosveld is, gee ons maar vir jou die monkeys en hulle sing uh, I'm a Believer wat oorspronkelijk geskryf is dier Neil Diamond. In 1965 het meer as 400 mense gereageer op een advertentie wat jongmans gesoek het vir een nieuwe televisiegroep oor een rockgroep genaamd The Monkeys. The Monkeys het die, uh, die, die hoofrolle was Davy Jones, Mickey Dolenz, Michael Nesmith en Peter Talk en het op 12 September 1966 die eerste keer verskyn. Hoewel The Monkeys vir TV gemaakt is, het hulle werkelike treffers gehad en gesikkel om van hulle prefab vol beeld uh, om dit vol te hou. Sommige van hulle geliefde en nommer 1 treffers sluit in, nee, ok, Neil Diamond sê, I'm a believer, the eh, last train to Klaaksworth, soos hou Mani Kitching altyd gesê het, die laaste trein na Klerksdorp. uh, <laughs> ons luister na The Monkees, uh, ook bekend as The Prefab 4 en hulle sing vir ons I'm a Believer Lekker luister Jan uit die bosveld uit Only true and fairy tales And for someone else But not for me was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. a thing. the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. I'm in love. The Monkeys, die klein apies, en hulle was klein mensies gewees, daai tyd uh, toe hulle beginne sing het, dit was nou rarige klompie seens wat by mekaar gekom het, en ja, en die wereld met storm geneem het, oorgeneem het. Nou, ek hoop nie julle sit stil nie, dit is uh, teen die beginsels van hierdie program. Uh, ja, gryp iets of iemand, en bly bezig. Die volgende ene is sommer een versoek so van myself. Ek het in die eh, week die archiewe gaan rondkrap en op hierdie gouwe ouwe afgekom wat ek lang al van vergeet het. Milky Way is die uh, eh, dingse naam en ek seker van julle uh, sal hom nie ken tot ek hom speel nie. Dan sê hulle, oh is dit daar ene. Nou Milky Way is een leak dier uh, Sid Barrett van die Opel album Opel Die Likkie is op 7 juni 1970 opgeneem en vervaardig dier Berritse vriend en voormalige groeplik. Ek nooi julle dan saam met my te luister na die groep Columbus en hulle sing Milky Way. Milky Way Roy Swertley, Colby, daar al die pad van uh, Cave Creek in Arizona, uh, Amerika. Ek verstaan jy, Leen, luister na ons vanuit jou hospitaalbed, so uh, ons gloe jy gaan vannig gezond word en dat uh, die nurses en die mense daar so jou uh, baie goed behandel en uh, jy sommer gauw weer op die been en ver perd fris, daarna sal wees. Jy het ook een versoek aangevra, nou eh, die een wat jy voorgevraad is van Yusuf Islam. Ons ken hom beter as Cat Stevens en uh, sy nieuwe vrystelling is Father and Son. Stevens is gebore as Steven Dimitri Giorgio op 21 juli 1948 en hy was algemeen bekend onder sy verhoognaam Cat Stevens. Stevens. Hy is een Britse sangerliekie skryver en kan vele muziek instrumenten bespeel. Sy muzikale stijl bestaan uit folk, pop, rock en dan ook islamatische muziek. Cat Stevens sing vandag vir ons Father and Son. Father and Son nou kom kry ek om nou nie. Magties, die goed is in alfabetiese volgorde. <laughs> nee wat, ek sal hom net nou speel. Ek weet hy is op die speellys, ek sien hom nie nou op die oomblik nie, uh, kom ons stap aan met die program, ek sal op hom afkom, uh, kom ons gaan na Piet Venter toe, Piet Venter van Moreleta Park, door in Pretoria. Die twee wat jy aangevraad is achter mekaar in die volgende gleef, en dit sal wees die eerste, luister ons na jou uh, Beach Boys, met uh, Then I Kissed uh, wat jy eindelijk al laas week aangevraad. Die Beach Boys het begin as een garage band uh, bestuur dier die twee uh, Wilson broers sy pa Marie met uh, Brian, een neef van hulle sy achtergrond uh, muziek uh, om uh, hulle kreatieve richting te gee. In 1963 het die, of het die nationale bekendheid behaal met een reeks van top 10 treffers wat een suidelike Californiese jeugdkultuur van branderij, motors en romanse uitbeeld en later die California Sound genoem word. Hier doen hulle Piet sy eerste versoek en dit is And Then I Kissed Her. was hy, die Beach Boys, en hulle het vir ons gesê, and then I kissed her, is so, ja, is mos een ris, risiko, wat jy vat, jy sit so, dan sit jy eers die een arm om haar, en dan sit jy, jy weet so, terwijl jy sit in vliek kyk, en dan, as jy die besluit geneem het, ook mat, <laughs> dan is die butterflies los, ok, ek het Joosef, Joosef uh, eh, Cat Stevens, ek het hom in die handen gekry met Joy's request van uh, Father and Son, so kom ons luister na hom voordat hy weer uh, eh, ivers gaan wegkryp vir ons.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 Nou ok, kom ons gaan aan dan waar ons laas opgehou het ons, was, ons het geluister na die Beach Boys van uh, Piet wat uh, sy versoek was en uh, dan kom ons gaan aan met sy ander versoek en dit is Tommy Rowe met Sweet Pea. Nou, eh, eh, eh, een sanger wat ons in die 60s baie vermaak het, met baie treffers, kort op mekaar, met liekies soos, vooral Dizzy, Hooray for Hazel, Sweet Pea, uh, Much More Love en Jam Up and Jelly Tide, was Tommy Rowe dier die jare een groot sensatie, maar het nooit uit sy nate gebarst dier roem en helder liggies nie. Vandaag sing hy vir ons een van sy eie composities wat in vele lande nummer 1 posiesie bereik het in 1970. Tommy Rowe sing Sweet Pea. Tommy Rau, dit is seker nou al so vier jaar terug wat hy sy uittrede na baie dekades het hy sy uittrede in die muziekwereld aangekondig. Nou kom ons eh, by Jussie, nog een versoek dier Susan Jacobs van Amersfoort. Nou sy vraag vir die Trogs sy Little Red Donkey, die groep uh, The Trogs was oorspronkelijk die Troglodytes genoemd en is een Engelse garage rock groep wat in mei 1964 in Anover, uh, Hampshire gevorm is. Hulle het uh, aantal treffers in die Verenigde Koninkryk en Verenigde Staten gehad. Hulle bekendste likies sluit in uh, die Amerikaanse uh, Wild Thing en dan With a Girl Like You en Love is All Around wat amal meer as 1 miljoen kopie verkoop het uh, en, en dan uh, da, vir dit gouwe skyf status ontvang het. Dankie Susan, ons, ek sit om op, dit is The Trogs met Little Red Donkey. Luister lekker saam en soos ek sê, moet nie stoel sit nie. Muziek eie uh, Henny Nel, ek wonder of jy ingeskakel is, uh, en, uh, dis moes jou song daai. Vervolgens, nou weet ek nie om te sê van waar afkom sy nie, of waar bly sy nie. Elsa van Wyk, van Senekal, van Hielkrest, van uh, op die kus, ek weet nie, ek dink sy is op die kus op die oomlik, maar ek weet, die is ingeskakeld. En vir jou het ek Demis Roussos sy Red Rose Café op die draaitafel. En buiten dit het jy ook vir eh, Queen sy Bohemian Rap, uh, eh, Rhapsody met sterk ondersteuning daar van professor Paul Kotze. Uh, eh, so Elsa en Paul sal dan hulle, vir hulle altwee gespeel word, direct na ons, na Elsa sy Red Rose Café van Demis Roussos geluister het. Hier gaan hy. They come from the farm and the factories too They all soon forget who they are The cares of the day are all soon washed away as they sit on a stool at the bar. The girl with green eyes in the Rolling Stone shirt doesn't look like she works on the land. The man on the end is a very good friend of a man who sells cars second hand. Down at the Red Rose Cafe in the outside Amsterdam. Everyone shares in all the songs and the laughter. Everyone there is so happy to be there. The salesmen relax with a few pints of beer and they try not to speak about trade. The poet won't write any verses tonight, but he may sing the sweet serenade. The gray-haired old man at the piano will play any song that you're wanting to hear. That pretty young thing doesn't know how to sing, but the customers give her a cheer. Amsterdam. Everyone shares in all the songs and the laughter. Everyone there is so happy to be there. Outside in the real world, the race is still on. It's all gone, just a little bit mad. In circles we go and so it's good to know of a place where good times can be had. So pull up a chair and forget about life. That's a good thing to do now and then. If you like it here, then I have an idea. Tomorrow let's all meet again. en so leer mens jou customers ken. Uh, ek uh, weet nou, as ek Demis Roussos opzet, is dit vir Else. <laughs> uh, ok, ons stap aan met haar ander uh, versoek, en dit is natuurlijk Queen's Bohemian Rhapsody, en soos ek sê, sy het sterk ondersteuning vir daar die specifieke uh, plaat van uh, professor Paul Kotze, so vir jylle twee, hier, What?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 To me. the gun against his head Pulled my trigger, now he's dead Mama Will you do the panda? Mamma mia! Daar is een baie unieke opname van Bohemian Rhapsody van Queen. Nou, ja, nee, ek, ek sien uh, Judy, Betty, jylle is hier, ek is juist nou, trek ek daar waar ek Judy Swanepoel uh, eerste van haar drie versoeken gaan speel en uh, nee, Betty, ons was nog nie by jou uh, versoek geweest nie, so wees geduldig, luister lekker saam hier. Uh, Judy Swanepoel, sy het drie versoeken ingestuur en amal is met damesname. Die eerste een wat ons na gaan luister is Barry Ryan met Eloise. En natuurlijk is dit ook een van Susans geginslinge. Hier gaan Barry Ryan, Eloise. she knows I'm there, and heaven knows. I hope she goes. I find it sun that makes the day, that lights the way. bezig tot ampers, wel, ok, kom ons doen. Uh, sy was bezig vir 6 minuute, so ons gaan nou oor na Funny Spot, en ons het vandag weer een van Wackhead Simpson sy telefoon uh, eh, oproepen, en uh, uh, ja, waar hy bykie die mense ruffle them up, soos hulle in Engels sê, kom ons hoor, wie maak hy vandag weer uh, eh, de duivel in? Wackhead Simpson. Hello? Uh, good afternoon, ma'am. Hello? Hello, it's Tembe. I'm calling you from the uh, Brakpan UIF. Oh, hello. Ma'am, I've got your case here, the 7,000 rands that uh, you've been querying this for uh, some time been uh, it's been 13 months already. 13 months, okay, yes. 13 months. The reason for your unemployment was was what? Did you lose your job and you since got another job? What's the? No, I didn't lose my job. I pregnancy. So this was maternity. Yes, um, yes, maternity wife that I'm looking for. Yes. Oh, matern. Oh, you had a baby, and then that yes that time off? Yes, I had, I had four months off. Four months. Okay, so you're seeking reimbursement for that time off? Yes, yes that's true. Ma'am, I see on your form here it says uh, you're a miss. Yes, I'm a miss, yes. You're not a missus? No, I'm a miss. You, you had the baby and you weren't married? No, I wasn't married, no. Okay, okay. Yeah, man, because you had a baby out of wedlock, you can't claim. Excuse me? <laughs> because you had a baby out of wedlock, you can't claim unemployment fund. That's impossible. My my sister claimed and she, she she's not even engaged. <laughs> oh. And she paid out her money. You've been paying out all of my friends' money that that that, that wasn't read. What is your sister's name? It's Sancha. Sancha and the surname? Go. Okay, I, well, I'm going to pull that up on the system, and she's going to have to pay that money back. They obviously went away. It was an administrative error. She wasn't. No, that's impossible. Uh, all of my friends have been claiming that. That. That's. That's. that's, that's why is that so? Ma'am, can you give me the other names of your friends because I want to report their file as well? No, I'm not going to give you. No, I'm not. Wow, it sounds like you're running quite a cult there. Ma'am, what, what, is, what has the um, wedding to do with anything? Me being married to do with anything? Ma'am, as a, as a government, we can't uh, see, be seen to condone uh, people uh, being promiscuous, you understand? <laughs> promiscuous? and you call that promiscuous? yes, ma'am. so whatever, it's fine. Because there's a right way and a wrong way of doing things, ma'am, and that is definitely the wrong way. well, who the f- are you? are you now? Are you the priest? no, ma'am, I'm working for UIF Blackpen. Okay, but then please don't tell me again. <laughs> Here we go. Hello. Hello, Mrs. Uh, Miss. Sorry, Miss Miss Pritz. Where did we leave it? Me being promiscuous. I think that's uh, that's what we were on. Is there a better word you would like me to use? Because I can't believe that you can't give me my UIF for not being married. Yes, ma'am. That is insane. That is insane. So, so the government can't accept people having babies out of marriage, but again, um, they can legalize um, birth control before 12. <laughs> That's a precaution. It's not an encouragement. <laughs> ah, you can say whatever you want to. That's definitely encouragement. If, if, if you had maybe had that, you wouldn't be in this situation, you see. <laughs> um, yeah, whatever. My is that I paid you if for three years that I was working at Nedbank, and now you want to tell me that I can't get my UIF because I was I wasn't married when I got my child. Is that what you're telling me now? But I paid UIF. But but, but that's that's that, that is ridiculous. How so, ma'am? How so? Because I paid it, so I need to get it back if I was married or not. That's the end of it. So you were working at Nedbank and then you got transferred to the spam bank. <laughs> Hello. Hello, ma'am. Uh, it's Tambia UIF. I was trying to call, but it was engaged. Sorry, um, I just want to find out uh, is, um, is abortion legalized these days? Is abortion legalized? Yeah. Why is it legalized? Only for extenuating circumstances. Yeah, well, that is ridiculous. So me having a baby outside of a marriage is not uh, it's not a sin, or it is a sin, but you know I mean, so <laughs> insane. I mean, but abortion is legalized. How is that even possible? You can't give me my money because I am not married, but you can legalize abortion. You it's, know, I don't even need that money anymore. Ma'am, it's, it's been 13 months already. It's been 13 months. Yeah, ma'am, it's not illegal to have a baby out of wedlock. It's just wrong. It's it's <laughs> wrong. it is wrong. Okay, then. Whatever. Yes. And I'm still doing it. So get over it. Are, are you having another baby? No, I'm not having another baby. I'm working on it. And you're not married? No, I'm not married. Ma'am, you need to go to church. <laughs> whatever. Okay, whatever. I'll go to church. And why couldn't you wait? Why couldn't I wait? <laughs> I don't know. It wasn't me. It was my hormones. I'm <laughs> oh. <laughs> Okay, whatever. I'm not even having this discussion with you anymore. It's ridiculous. Do you want to speak to my supervisor? It might be um, more. Kharat, yeah, is um, this is case 3196. Hello. Hello. Is this Mrs. Drugs? No, are, you, are you Afrikaans or are you of, English? No, because you are making lots of troubles here in South Africa. I'm making lots of what? We're making trouble in South Africa. Oh, my word. I can't, I can't even believe you. Whatever, I can't. It's fine. Then just take your money and do whatever you, uh, you want. Tanya? Ja? Dis swart praat. So? <laughs> en weet jy met you jy nog gepraat? Ja. Midge Rackinson. <laughs> oh my Rachel. <laughs> Tanya. <laughs> oh my word. Uh, you well, said I think now you made my day. Uh, my day was ruined, and I think it's now made. Ah, there you go, Tanya Briggs. Yeah. how you get your money? Feisty one, eh? ja, nee, hy sit hulle nogal op die spot, en uh, ek sal ook maar besluit het, hou maar liever sy geld in plaas van al hierdie ugse marteling en sovoorts. Nou, ons gaan aan met, uh, ons was laatst by eh, Jul, uh, Judy Swanepoel, sy eerste likkie, en, en dit was Brian Barry Ryan met uh, Eloise, ons stap aan na haar tweede versoek en is ook een damesnaam en ons luister na uh, die casuals hulle sing Jessamine lekker luister Casuals, hulle sing die lof van Jessamine. Nou beweeg ons na Forry Smith en hoe noem ons die mense wat so lief is vir hulle dorp, die ja, hulle is uh, patriote van die dorp. Ons beweeg na die ander Judy, Judy Bester van Forry Smith. Haar ginsteling groep is BZN en sy vraag ek moet iets van hulle speel. Nou, uh, ja, na die uh, hoofsanger Veeman vervang word dier uh, ander uh, dames sangeres en die skulder wie in 1984 weer op haar beurt vervang word met die huidige dame, Carole Smith, maak die band zonder naam, BZN, een totale e-draai en spits hulle toe op commerciële middenweg muziek, genre, en uh, word sodoende die meest populaire groep wat ooit dier Nederland opgelever word. Vir die volgende 26 jaar tot 1998 is hulle in en uit op die treffersparade recht oor die wereld en die een wat ek vir jou gekies het van is BZN om te luister vandag uh, Judy Bester ons luister na BZN Love is like a river like a river en dis soos jylle daar sê, uh, eh, BZN, hulle kan Hansi Slim ook sing, hulle sal het mooi sing, het sal een treffer word, of ver in die wereld, Kitty. Ons beweeg nou aan en ons kom by Betty de Kok van Zandbaai in die lekkere kaap. Shaken Stevens, sy Green Door, is op jou versoeklijs. Nou, Michael Barrett was die jongste van 13 kinders en het gewerk as een melkman. Eh, <laughs> wonder of sy pa ook een melkman was, uh, voordat hy bekendheid verwerf het as Shake and Stevens. Hy het aanvankelijk net oor naweke opgetree in Kroe en sy orkest was bekend as The Olympics, wat later vernoem was The Cossacks. Sy deurbraak het gekom in die 80s en hy het baie van die ou liekies van die vroege 1950s uh, eh, weer laat herleef. Hier is hy met Green Door geniet het Elizabeth de Kok en ons allemaal luister saam. Stevens met The Green Door. Nou die Green Door story was rechtig eh, a uh, Green Door met mysteries, snaakse dinge wat daar achter gebeur het. En uh, ja, dit is vandag is het, uh, uh, wat noem is het, uh, uh, klerenwinkel, een dames klerenwinkel, maar die tyd het daar snaakse dinge daar achter gebeur wat allemaal liewers wou stil hou. <laughs> ons stap aan en ons kom nou by Motti, Motti de Kok van George, so direct van Betty de Kok af stap ons na Motti de Kok van George. Nou, ek kan nie heeltemaal uitmaak of hierdie jou versoek is nie, of vraag jy dit aan vir Alida Stein van Ristenburg, of namens Alida, of uh, ek weet nie hoe ver die saam nie, hoe dit ook al sê, Percy Sledge sê, what am I living for, le op die draaitafel vir julle twee. Hy was Percy Tyrone, uh, Tyrone uh, Sledge, geboor op 25 november 1940 en hy is oorlede op 14 april 2015. Hy was een uh, Amerikaanse rock and well, uh, R&B, soul en gospel sanger, in later jare ontvang Sledge die Rhythm and Blues Foundation's Career Achievement Award. Hy is in 2005 opgeneem in die Rock and Roll Hall of Fame. Vir Motti en Alida, uh, eh, jylle moet nou onder mekaar uitsoort wat <laughs> vir wie die plaat is en van wie die plaat is. Uh, maar ons luister saam met jylle na What Am I Living For? Percy Sledge. say uh, eh, what the, uh, more than I can say nou dis seker waar die seier vandaan kom <laughs> Leo Seier uh, hy het voor hy begin te sing het was hy medische ordinans in een hospitaal ok die volgende ene uh, ja is, is soos ek sê Leo Seier uh, wat ons nou gaan luister en eh uh, More Than I Can Say is die liekie en dit word aangevra dier, nou is het Sharon of is het Sharon Wellmans van Leeuwdeuringstad buitenboote wil as ek reg is, uh, dan Gerard Yu, Leeuw Seyer, geboore 21 mei 1948, is een Engels uh, Australiese sanger, liekieskrijver en muzikant wie sy sangloobaan oor vier dekades trek. Seyer het in die vroege 70er jare sy loobaan in die Verenigde Koninkryk begin en in die 70er jare een top enkel eh, eh, snit in die eh, albumrol aan beide kante van die Atlantische Oceaan gehad. Lees sy sing More Than I Can Say. versoek dier Sharon of Sharon Welmans van Leeuwdoringstad. Sharon, ek hoop ons gaan nog baie meer van jou hoor in die toekomst en dat jy een gereelde luisteraar gaan word. Nou ek weet Lees Seier, uh, Judy Swanepoel, hy is ook mos een van jou gunstelinge. Silence is golden is een lied wat opgeneem is dier die Amerikaanse vokale groep The Four Seasons. Die liedkie is mede geskryf dier die eh, groep producent Bob Crew en die groeplid Bob Gordio. Philips Records het in 1964 dit vrygestel as die bekant van die Amerikaanse nummer 1 ragdoll uh, as ook dier Crew en Gordio geskryf. Die Tremeloos is die mense wat het vandag vir ons syng en hulle sê Silence is golden. Oh, golden earth, deep inside daar dier die Tremolo's Silence is Golden. Nou hier sommer so een tussenvoegsel, sal mens <laughs> die plaat noem, is Peterson Lee. Hulle was een suksesvolle Britse volksmusiek en popdew uit die 1970s en 80s, wat bestaan uit, uit Lenny Peters, gebore 22 uh, eh, november 1931 en hy is oorlede op 10 oktober 1992 en dan uh, Diane Lee, geboore februari 1949, en Peterson Lee sing Don't Stay Away Too Long en luister na die weisie van die ding, wat is Afrikaanse liekie, uh, het hier die weisie, sê dit vir my. together Glennis Lee, ach, eh, uh, Glennis Lynn, natuurlijk, van die uh, Four Jacks en a Jill, uh, eh, wat daai gesing het, my hart is een kleine venster, en niemand kyk daardier, enzovoorts, enzovoorts, so, wie terecht geraai, steek op jylle hande. Carrie Ann, geskryf dier Ellen Clark, Graham Nash en Tony Hicks, en gesing dier The Hollies in 1967, Volgens Klaaks was hierdie liekie geskryf tydens een concert waar hulle opgetreed saam met Tom Jones en eers in 1995 vertel Nash dat die uh, eh, liekie eindelijk gaan oor Marianne Faithful, Marianne Faithful, omdat hy skaam was om uh, eh, daar die tyd al vir haar uh, rechte naam te ontbloot. Die actrice Carrie Ann Moss is door haar maag you played a monitor Then you played with older boys and prefects What's the attraction in what they're doing? Hey, Carrie Ann What's your game? Now can anybody play? Hey, Carrie Ann What's your game? Now can anybody play? You're always something special everybody put Hollies met Carrie Ann. Nou, as die party beginne lei raak, dan sit jy daar op. Of net om die mense weer kans te gee om asem te skep, dan sit jy die volgende een op. Hy was ook baie gewild, die volgende ene. Uh, en uh, dit was nou een van die cheek to cheek. Met jou mond hier by haar oor, dan fluister jy. En jy fluister net mooi dingetjes. Sweet Nothings, soos hulle in Engels sê. Die Bee Gees was een sangtrio van broers Barry, Robin en Maurice Kiep, wat uh, een van die meest suksesvolle muziekgroepen van alle tye het geword het. Hy uh, eh, is gebore op die Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon en het gedierende hulle kinderjare na Brisbane, Australië verhuis, waar hulle, hulle muzikale loobane begin het, Hulle wereldwaie sukses het gekom toe hulle terugkeer het na Engeland en eh, een uh, contract onderteken het met producent Robert Stigwood.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 die kenmerkende vibrato stem van uh, uh, watter Gips broer was dit nou weer? Ach, my wereld. Maar nie in die kies. Ja, <laughs> een van die Gips broer met die bekende vibrato stem. Kom ons gooi somme vinnig hier hierin, uh, eh, dat ek kan sien hoeveel tyd daar nog oor is, eh, of ons betijds gaan wees om nog die tweene rij ook in te druk. So ek gooi somme hierin en ek sê, sweet, hulle doen vir ons Fox on the Run. Fox on the Run hier gaan hy. MUZIEK bykie wakker te maak weer. En nou, uh, eh, die, nou, uh, die nieuwe luisteraars van we laas week, ek dink is Ria Nudee, en, uh, uh, wat was die ander dame sy naam? Uh, Marie-Louise Swannepoel, en uh, Jenny. Ek hoop julle drie het hierdie week ook weer saamgerei, uh, saamgeluister. Uh, Oké, okay, kom ons sit nog een, voor ek by die tweede rij inkom, en, Oolala en L.A. is een liekie van die Britse rockgroep Slade, wat in 1987 uh, eh, vrygestel is as die derde enkelsnit van hulle veertiende uh, eh, studioalbum You Boys Make Big Noise. Die liekie is geskryf dier hoofsanger Noddy Holde en basgitaarspeler Jim Lee en uh, vervaardig dier John Pinte. Slade sing vir ons Ooh La La en L.A. en daar moet ek om kort knip, want ek moet beginne afsluit. Uh, eh, Oké, okay, dis tyd vir my om af te sluit. Die tweene rij is waarmee ek gaan afsluit. Ek bedank julle hartelik vir die gereelde inskakeling en ek vertrouw dat allemaal lekker saam geluister het. En al die nieuwe luisteraars, ek hoop nie dis julle laaste inskakeling nie. Nou, voor ek net die laaste twee luisteraars uh, voor ons daarna luister, eers een paar aankondigings. Ons hosting op uh, internet uitsending word gedoen dier USL's Hosting Services, Google Wiki Universal Solution Lab en lees daar hoeveelzijdig en bevoegd hierdie groepie vriendelike mense is. Dankie aan jou uh, span, uh, Wolfie. Indien jy enige versoeken wil uitsaai of aankondigings van bijeenkomste vir die enies wil maak, Julle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my cellfoonnummer.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 deel, lekker week verder, lekker naweek week en tot volgende woensdagmiddag om 4 na middag, is het ek Ludwig Venter wat sê, wees soet, loop mooi, was jylle handen, draai jylle maskers en bye for now. They think you really care But myself I can't deceive I know it's only make-believe